Ndugu zangu Waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala tunafahamu kwamba yeye ametuweka katika ulimwengu huu akatuleta katika dunia hii si kwa jambo jingine lolote isipokuwa kwa jambo la kumwabudia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kumpwekesha yeye Allah tabaraka wa ta'ala fi rububiyati fi uluhiyati wa fi asmaihi wa sifati, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika rububia yake Allah, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika uluhiya yake Allah subhana, na kumpwekesha Allah subhanahu wa taala katika majina yake na sifa zake. Allah tabaraka wa taala ameweka dunia hii iwe ni pahala pa kuja kuonyesha utiifu wetu kwake yeye na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwafikisha katika imani wa taa, ameahidi malipo makubwa sana mbele yake Allah jalla waala, yauma nalqaa, siku ambayo tutakutana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Naalam anna Allah jalla waala, tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aujaba alaina alfaraid, Allah amewajibisha kwetu sisi faradhi nyingi, naye Allah jalla wa ala akasema katika hadithi al-Qudsi kwamba ya mwanadamu hakika ya mja hajapata kujikurubisha hajapata kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kitu ambacho anakipenda sana yeye Allah tabaraka wa taala kuliko kufanya mje yale ambayo Allah amemfaradhishia kama jaa min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu katika hadithi al-Qudsi hadithi Abi Huraira alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah kadhalika Muslim يقول الله سبحانه وتعالى في حديث القرسي قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب اليه مما افترضت عليه يلي أمباي أتكاي مفنية ولوي كيبينز شاء الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون بينز الله جل وعلا ني ولي أمباي ولي الله حقيكم وآميني na wakawa wanamcha yeye yule ambaye atakayemfanyia uadui Allah anasema kwa hakika mimi natangaza kwake vita wama taqarraba ilayya abdi na wala hajapata hapo kujikurusha mja bishaiin ahabba ilayhi, kwa kitu ambacho chapendeza sana kwangu mimi mimma iftaratu alaihi kuliko mwanadamu kuyafanya yale ambayo nimeyafaradhisha na la shaka Allah tabaraka wa taala amefarasha kwetu sisi at-tauhid wal aqida baada ya tauhid na aqida salima sahiha ikafata ibada ya salawati al ibada ya swala tano ambayo ikaweka tofauti baina ya muislam na asiyekuwa muislamu bainana الذي بيننا الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها وفي riwaya man jahadaha فقد kafar تفاوتي iliyopo baina ya sisi waislamu na wasiokuwa waislamu ni assala. Yeyote ambaye aliyeikana swala, ambaye kaacha swala kwa maksudi, huyu atakuwa amekufuru. Ndugu zangu Waislamu, tunafahamu katika tabiati albashar, katika tabia ya mwanadamu, hafanyi wajibu wowote, hatekelezi fardhi yoyote, ila katika ile tabia yake ya kimaumbile yatapatikana mapungufu, kasoro, kujisahau kuteleza, ikawa hatutekelezi ibada hizi na faradhi hizi kwenye kiwango cha asilimia mia moja. Lianna linsan khuliqa dhaifa, kwa sababu mwanadamu kaumba ni kiumbe dhaifu. Sisi namna tutakavyojipamba na kujitahidi kuweka zile kuweka zile nia zetu na azma zetu, jitihada zetu katika namna ya kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, fala budda min nafsin wa taqsir, ni lazima yatapatikana mapungufu kwa ile tabia ya kibinadamu ya kimaumbili yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ni mwingi wa fadhila, rahimun bina, Allah ambaye ana fadhila pana, fadhila zake ni nyingi, ambaye ana huruma za ndani kwetu sisi Waislamu. Allah tabaraka wa taala akatuwekea baadhi ya mambo ambayo tukiyafanya sisi Waislamu kwa imani wa mutaabata li rasulillah, mambo hayo yakawa ndiyo kuja ukamilishaji na kuziba yale mapengo mapungufu na kasoro ambazo twazipata au zatokezea katika utekelezaji wa mambo ya faradhi. Kwa mfano, Allah tabaraka wa taala, sote twaelewa ya kwamba siku ya Kiyama katika masala ya ibadati, jambo la mwanzo ambalo sisi tena kuhesabiwa nalo ni as salat awwalu ma yuhasabu ala alabdi yawm alqiyama as-sala, jambo la mwanzo ambalo litahesabiwa juu ya mja siku ya Kiyama ni as-sala. Fa in wujida tabatan, ikiwa swala itapatikana imekamilika, swala iliyotimia itakubaliwa na baki ya amali za mja. Balaa ni pale ambapo zitaangaliwa sala baadaye zipatikane swala zina kasoro na swala zina mapungufu. Umeswali miaka yako 30, 25, 20, waenda mbele ya Allah tabaraka wa taala, pakikaguliwa na kuhesabiwa katika ibada hii adhima sana, ikapatikana swala imejaa mapungufu na kasoro, lakini Allah tabaraka wa taala katuwekea jambo jingine ambalo sisi endapo tutalitekeleza hili, faida zake ni nyingi, ikiwemo kwamba kupatikana hili mbadala ndiyo ukamilishaji wa yale mapungufu na kasoro yaliyotokea na kupatikana katika zile ibada za faradhi. Kwa mfano, swala swala ya mwanadamu ikipatikana ina kasoro na mapungufu, akasema Allah tabaraka wa taala, undhuru hal li abdi min tatawuin, angalieni, je, mja wangu anazo sunna? Mja wangu alikuwa ajihimiza kuswali sunna, na hii ndiyo maudhui yetu ya leo kwamba katika dunia ya sasa shughuli zimekuwa nyingi, mambo ni mengi. Alhamdulillah, wale ambao Allah tabaraka wa taala kawafikisha wakaweza kusimama na kusimamisha ibada ya hizi swala tano, utawaona wengi wao, utaona wengi wetu hatujihimizi na jambo la kusimama kusali sunna baada au kabla yake. Na sunna hizi ndugu zangu Waislamu miongoni mwa faida zake ni kwamba Allah tabaraka wa taala, endapo swala ya mja itapatikana na kasoro, atawaambia malaika waangalie kwamba je, mja wake anazo ibada za sala za sunna, yale ambayo ulifanya vyema ukafanya kwa usahihi, yakawa na kiwango bora katika swala za sunna, ndio ambayo yatakwenda kuzibiwa na kukamilishiwa katika kasoro katika swala za faradhi نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من والاه وسلم تسليما كثيرا الله سبحانه وتعالى وفضل زاك نا إحسانياك أكتوكي أكتككيل فضل فرضيشا أكويك أمبدل أكتك السنة kuna swala za faradhi na swala za sunna, kuna siyam ya Ramadhani na kuna siyam atatawwu, kuna funga za faradhi na funga za sunna, kuna haji na umra, kuna zaka na sadaqat. Yote haya kila fardhi moja ikiwekewa mbadala wake, fanya faradhi, jipambe na sunna, kwa sababu miongoni mwa faida za hizi sunna ndizo ambazo zitakamilisha mapungufu yetu na kasoro yetu ndani ya fardhi zetu. Ndugu zangu Waislamu, katika haya maisha ambayo sisi tunaishi hivi sasa katika huu mwaka 2024 kila mmoja ambaye yuko hai ambaye yeye ni mukallafun balighun aqil akawa ameanza kukabili masuhulia kama ya familia kama ya jamii, la shaka anaona kwamba uko mgumu mkubwa mno wa kukabiliana na changamoto za maisha haya ya kidunia. Wacha niwape mfano ndugu zangu Islam, barakallahu fikum, wale ambao Allah tabaraka wa taala kawajaalia kwamba hadi sasa wana plots, bimaana wana, wana ardhi wana viwanja au wana nyumba za kukaa. Kila mmoja anajua ugumu aliyoupitia mpaka akaweza kuikamilisha nyumba yake anayoishi, kila mmoja anaelewa. Ukiangalia miaka kumi ijayo mbeleni au miaka ishirini au thalathini au hamsini, wewe wapata swali la kujiuliza, ikiwa hivi sasa ugumu ni huu, uzito ni huu, je, baada ya hamsini na sana kwa kizazi na dhuria, yatakuwaje maisha yao katika jambo la kupata ardhi na nyumba ya kukaa. Utaona jambo ambalo lina uzito mkubwa sana, lakini ambaye amekosa makazi duniani na hakuna atakayekosa biidhnillah tabaraka wa taala. Yule ambaye ameikosa nyumba nzuri duniani, tunayo bishara, tuna bishara katika hadithi ya Ummi Habiba radhiyallahu taala anha wardaha, alhadithi alladhi rawahu alimamu Muslim anasema mama Ummu Habiba radhiyallahu ta'ala anha kwamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, man salla fi yawmin wa laylatin ithnata عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بني له بهن بيت في الجنة يا سبحان الله من صلى yule ambaye atakaye swali fi yaumin wa laila, usiku na mchana. Man salla, yule ambaye atakaye swali fi yaumin wa lailatin, katika mchana na usiku. Ithnata ashrata rakaa, ambaye ataswali rakaa kumi na mbili tatawuan, rakaa kumi na mbili za sunna. Min ghairi lfarida, hizi si miongoni mwa rakaa za faradhi, sio adhuhuri wala alasiri wala maghrib wala isha wala fajr wala jumaa la atakayeswali mchana na usiku rakaa kumi na mbili ambao sio faradhi tatawuan rakaa kumi na mbili za sunna bana Allahu lahu bihin Allah tabaraka wa taala atamjengea kwa kuzikamilisha rakaa kumi na mbili kwa siku baitun fil janna nyumba kamili peponi nyumba kamili peponi kwa kuswali mchana mmoja na usiku wake rakaa kumi na mbili. Maisha ya dunia haya yamekaa as if kwamba watu wameachiwa radhi, waanzia wamaliza shule form 4 wajenga wajenga wajenga wajenga, laala mpaka wazeeka au wafa, nyumba ya room tatu na sebule moja bado haujaikamilisha. Allah subhanahu wa ta'ala katuwekea njia nyepesi, jambo ambalo halina taklifu kubwa ukilikamilisha unayo nyumba moja peponi. Baadaye akasifana akasema, arba rakaati qabla dhuhur, kusali rakaa nne kabla ya sala ya dhuhuri, wa rakaatain baada, na kusali rakaa mbili baada ya dhuhuri, hizo ni sita, wa rakaatain baada almaghrib, na rakaa mbili tena baada ya maghribi fi baitihi, na Rasul alikuwa akisali nyumbani kwake rakaa mbili baada al-maghrib wa rakatain baada al-isha na rakaa mbili baada ya isha ni rakaa kumi hizo wa rakatain kabla al-fajr na rakaa mbili nyingine kabla ya kusali swala ya al-fajr rakaa nne kabla ya dhuhuri rakaa mbili baada yake rakaa mbili baada al-maghrib rakaa mbili baada al-isha na rakaa mbili za kabla ya alfajiri na katika hizi kumi na mbili rakaa mbili zilizokuwa bora kabisa birakaa mbili za kabla ya sala ya alfajiri anasema mtume sallam rak'ata alfajr rakaa mbili za kabla ya sala ya alfajiri khairun min ad-dunya wa ma fiha rakaa mbili hizo ni bora kuliko dunia nzima hii na vilivyomo yani subhanallah lau wafakaka Allah tabaraka wa taala lau kwamba Allah amekuwafikisha ukaamka kabla alfajr عند الأذان الأول au thani, ukajiandaa ukasali rakaatain au rakaa mbili nyumbani au hata msikitini kabla alfajir, waamka katika siku hiyo, wewe ni aghna nnas fil alam, ni tajiri kuliko matajiri wote. Hakuna anayekupita kwa kupata rakaa mbili za kabla ya alfajiri. Na endapo Allah tabaraka wa taala amekuwafikisha akakuwezesha, na mwenyewe ukajitahidi katika hilo, ukaweza kuswali rakaa nne kabla ya dhuhuri rakaa mbili baada yake, mbili baada ya magharibi, mbili baada ya isha na mbili kabla alfajiri, wewe tayari una nyumba moja peponi. Na mambo ya peponi hayalingani na mambo ya duniani, illa ala asma, ila kwa majina, matunda matunda, wanawake wanawake, nyumba nyumba. Lakini ukiacha jina, hakuna chengine ambacho chafanana mambo ya duniani na mambo ya peponi. Ndugu yangu Muislamu, hebu niambie leo kwamba kwa wiki wewe Allah atakuwafikisha wazipata siku saba kwenye kablia na baadia. Ina maana wewe katika kila wiki mbele ya Allah tabaraka wa taala una nyumba zako saba. Je, kwa wiki mbili? Je, kwa mwezi? Je, kwa mwaka? Je, kwa miaka? Naihusia nafsi yangu na kuwahusia Waislamu, maisha yanakwenda kasi sana na dunia hii itamalizika.